Euripean, paisolekin baina tenoreko abiatu zen desfilea usteritzeko karriketan, orotara boskago muntatuak aurten, funtsian ez denak itxurarekin, baina azken finean bosgai umore handiz jogatuak izan ziren eta hori guztia dantzari eta musikarien artean. Lehen kagoa, futbolarien lan eta zekesu, una zerzion kago hortan zen katareko printziak. Nahirik izan dugu salatu futbol horiak zemat sosira duten, Ba, da izak ez dugu hilabete batzu, eta azpian esmikara mikara zemat da den, beraz mila egun eta begoita gutxi gura bera. Eta ara, horrekin dena egana da, salatzen dugu, ez zela normal. Bi banderola bat dira, batean horrekin dugu banderola bat eh, futbolarien hilabete beste bat azpian esmikaren eh, mikaren ekin, eh, eta gero hori hartu dugu futbol zela eko, futbol zela eko terreno sentetikoa. Eta ara, ba-, baloin bat, bi futbolari, eta ni eh, Katarriko princes bestitua, eta ara. Ikusi dute baduzura hor eh, Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé denen dako eman duzue, eta eman kantona ez duzu eman uh, bere hilabete sarian. Ba, egiazki espainakien, baina eh, kantona hori dintza egu bandera egiten, baina beda betiai baita salatzen, nola, uh, ez den normal, de, di, dirudun txora dela eta baina pentsatzen dugu berak ere badura diru ikaski, eta... Omore bizkat, eh? Hori da. Humorea izan baita nagusi, gaztetxea eta izartxo dantza taldea, agunt lokalago aizan dira. Azken eh, urte horietan, kajiketan eh, obra hainitzain izan dira ustaritzen, kajika nagusian, eta behiki eh, suak ezagituzte, beraz, guk salatzen dugu uh, obra sobera ustaritza. Bara, obra sobera eta denbora sobera suetan itxoiteko. eta dugu kajorik, baina gure desfilean badira uh, kartoinezko autoak, autobus bat, eh, su uh, handi bat eta gero uh, langileak uh, lan egiten ari. Eta autoak ikesu langilen kontra? Ara hori da, eta suaren kontra, sua sobera luzea da, ez dute denborarik itxoiteko, eta kexugira. Bordela da uste izan. Ara, hori da. <laughs> Midezker. Biziki, aspergarria da, biziki, biziki. Kesu beraz ustaiztagak, baina ustaritze baino aratago ikusi dute ere, hauek ere kago gabe, baina Trump eta jong estatu batu eta iparkoreako presidenten arteko gerla nukleaga salatu dute, banderola umoretsu batekin, una zertzion banderolak, Donald Kim nokdulo diena, publikoaren irriak sortaraziz. Eta nola ez, Katalunia ere izan zen ustaiztaren gogoan, kutxun elkarteak egin zuen referentzia. Gaur egun berezia, laburtarri biltzarra, baina egun berezia Katalunian. da joan nahi dugu salatzea gaur Katalunian gertatzen da dena. Nola antolatu duzu ez zuen karroaz, e, zer irudikatzen duzu? Eh? Ba, hemen dugu eh, gure lema, de bozkatu erabakitzeko demokrazia, eta badugu Euskal Herriko ikurrina, eta zeinera Kataluniakoa, eta alaxe diogu, e, gaur Katalunian eta bihar Euskal Herrian bozkatu nahi dugula, e, ea estatu independente batean bizi nahi dugun. Bozka paperak sartzeko gune bat. Urna bat badugu, eta baditugu hemen e, eh, guarazibilaren tanketa bat eta agente bat e, eh, saiazten ari direna, e, gu ba bozkatu dezagun, eta gu hemen paperekin aldarrikatzen ba, bozkatu nahi dugula, eta haiek ez dugute utzi nahi eta paper horiek banatu zituzten publikoaren artean, bertsolariek sumai eta Ramutxo kristik beren interpretazioa egiten zuten bitartean. Hola burratu zen aurtengo kago desfilea, baina errandugun bezala antolatzaile berriak sartu dira aurten, eta heldu den urteko hobeki egiteko asmoa dute. Peio goien etxe. Ongi pasada, baina bo, kago guti dira, pixkat uh, gehiago izaitea pentsatzen ginuen, euriaren gatik agian eh, ez irakarroa initz izan. Bo, ba, bat, e, zuek berriak zizte, gazte batzu sartu zidezte hor eh, antolaketan, e, lehen urtea duzue, nola nundik nahi duzu eraman e, lapurtaren biltzaga? Bai, hori da, lehen urtea, fe, antolaketan sartu gira horten, eta nahi ginuke piskat berpiztu lapurtaren biltzaga, eta zenta hor bilakatu da pixkat sobera ustagiztaren pesta bat, Ez da, sobera lapurtaren pesta bat ten egin nuke, lapurti osoko gazteak, baionakoak, askainean, daiakoak, eta bildu, pesta ederrago bat egiteko. Berba aurten piskat berantean segira lanean, eldu den urtean, eh, nahi genuke goizago hasi, justuki, jendea oartzeko, fitarri bat dela eta mugitu behar dela. Eta gainera besta etzen hortan gelditu Barda, da, Baskari, Pintxo, Ostatu eta gaueko kontzertuek borobildu zuten aurtengo lapurtaren biltzak.